Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillahi wa ba'da. Zabilježili su nam imami Bukhari i Muslim, a hadis nam je prenio Ebu Hureyre radijallahu ta'ala anhu. A u njemu stoji da je Allah poslanik sallallahu alaihi wa sallam kazao Men gada ila l-mesjidi evrah a'adda Allahu fil jenneti nuzulen kullama gada evrah Koporani u džamiju na sabah ili ode na večer u džamiju Allah mu pripremi gozbu u džennetu kad god porani ili kreni na večer. Ovdje imamo u ovom hadisu veliku vrijednost dolaska u džamiju. I koliko je Allah Đelešanu drago i koliko on to koliko voli dolazak vjernika na namaz u džamiju. Svaki put kada dođu, jutrom, na saba ili na večer, na noćne namaze, pripremi im gozbu u džennetu. A plodove toga najbolje će osjetiti nakon svoje smrti. Molimo lažno da budemo od tih koji će biti počašćeni takvim blagodatima i dobrotama. Assalamu alaikum, rahmetullahi wa barakatuh.